Egun honen zule guzieri, egunero beragin zuzena hor dugu. Izan gure, izan gure laborarien etxaldetan lapak famatua, izan gure tokiko agantzan berak, finkerak finkaturiko kotekin, izan kuntza kulturalaren gibelean, konkretoki doki ideia irrati honetan, euskoaraz, katuz izan gure bide bazteretan, etan, xantieretan, kozinetan, garbiketetan, kanpotik, etorriko langilekin gaur egun ezinbestekoak ditugunak gure ekonomia martxarazteko. Ta zerrenda horrekin bukatzeko guai, gure elkargoak zuzenki banandu bere diru publikoa alanolat transizio ekologikoan, Elena izeneko programarekin, hor ere bai, konkretuki zanbaigo gen izudan angelun eta hainbat lekutan ono, okiko proiektuak azkarki sustengatuko ditu. Beaz bai, deia geografikoki Europaren pasabide importante bat gira eta Europa etengabe kontsumitzen eta eraikitzen dugu. Alta jende frangorentzat ez da ikusten, hor ditugu betiko kritikak, teknokrazia, lobiak, errealitatetik datetik urun, estatuen subidu altetzen. Eta hor ere bai zerrenda luzea dugu eta parean egia erran tipidanik entzuten ditugun funtsesko printzipioak. Bigarren gerla mundialaren biara munetik hor dugula nazionalismo hiltzaileekin bukatzeko, populuen arteko elkartasuna ekintzetan bizitzeko, eta Amerikak, Eruxiak, txitar imperialismoen parean obekio jardukitzeko. Baina ados Europaren dirua denetan dugu. Ados hasieran ezin ukatuzko prinzipioak baditugu. Baina gaur, gaur egun, non dugu gure eguneleko peixaian urbiltasunan bere inkarnazio zuzena? ea biak edonor interesatua baldin bada. Nora doa Europak batasunari buruz informazioak agapostuak lortzeko. Beagen genuke deiaen eustuko, Europaren etxe bat hemen gure lugaldean, instua lokalki denentzat eskuragahia eta irakurgahia izan dadin. Ta etortzen diren Europak auteskunden aldetik, uste dut zerrendakasi guzietan tokiko autagaiak baditugula, behaz espero dutu, espero dutu hai, tokiko meduen partetik, den denbora hartuko dela kampaina edatzeko, edatzeko gure interesa pizteko eta zergatik ez, ekainaren bedeatzean, Bruxelen behar dugun aldaketa sakon bat posible bilakatzeko.